itu orang buta. Iya. Iya. Iya. kok buyut. Sak tuwek-tuwek. Ya iya aku sing nang dhewe. Ah, salah-salah sik. Mripatmu kurang dulu Ndolo ndolo nek 감사 kelingan dua ya, yang dan kelingan ngajari sinden gitar mosok jenenge Deni lha niku bilangan iku jenengan lah iya, iki koyo ngene sing sapa saking pun pindah iya pindah teng ya sapa bojoku kuwi bojoku rasa krungu aku menceritakan masa lalu masa lalu aku perih hatiku <laughs> karena nih, Mbak kehilangan ilmu tarim iya kan kayak kenapa kayak gini gini awakmu perlu mau bikin pantat kayak gini gini nggak masuk kamu bilang katanya orang lorol sebulan lo ini stresnya apa tuh nah, stresnya beda akan panas. apa leudan mriki punggunge tatoan ceriping tok. Tatoan ceriping kadas ku goblok kadas. Sale tata rumat lho ngomongmu to ijo eh, tenan. Lho ijo dadi kocok ijo. Ya. keluar kapulian ya ya ya buatan setrum meletek di babas senandak mulu nyetrum terus nyetrum kecil terus gitu, eh. ini repot apa nih pangan dari setrum atau atau mas iya tak kabel ya ya kau yang ngerti nih apa nih pangan dari setrum untuk itu yang dua loh terus kau yang berber kayak gitu iya iya boleh kalau mas iya sound system ini sound system juga. nah saya kesana buatan menerang aku laman ya emak dereng atau satu buat kami itu mas mereka sebelum mas hati-hati dan ya, siap buat. sana pun di kalau oh, ini kita tenang buat? serat bos Oke. Wah, banyak hare Riau. Oh, arek Riau. Nyuwun selendang biru. Wah. biru. Kali kan naik ang naik ini apa sama nak nanti boleh aku Selendang biru. Ini uh, eh, selendang biru nek enu wis ora. Kowe. Oh. Ora kayak Ah, biru buka buka bisa biru ini eh, cuma yang Iya. Nah, presiden paman kaya tunggak jati. Lah, lah. Ini, pantek ini ini SK kok ini apa bisa meter kotor kodoh karena udah teater udah teater eh teater bisa meter kotor iya pokoknya itu mesti yang bener gak enak lho lho lho ngawur ke lambung wong mesti yang bener gak enak lah antaranya gini karena ini cedek barang mampu ini yang didi enak cil muncul gitu sabar sayang sabar lah kok soalnya didi mampu enak apa saya ini durian nek ah. ra mambu urung mateng Ayo iya terus nangka ra mambu yo depan yo nangka yo gantut susah rene kok pengen aja Selendang biru, Pak. Selendang biru, Pak. Selendang biru, Pak. Hmm. Nggih. Mbak Lucy. Ya. Niki pisan kanca-kanca cek pun sawangen. eh, oh iya. nggih. Ya, iya. ya, terus sing arah iki Mas. Ora bagian sale. Bagian Joko. Oh, Joko. Mas Son kan, Mas. Mas, Sapa? Itu tuh soal itu lah. Wah, beli bentar ya. Itu. Sekarang jabat masuk jabat. Kon, kon. ya, Mbak. Musi, Mbak Musi. Kalau minta saya pak dan. Kon ini kuatasi kuat jutek. Jutek Musi kuat le. Kuat. Jonek. Cici Lusi, patang Lusi lah. Atas sih. Kowe kayak crash kok gak mudun ora sekarang ndak bongko.

rasane lak kone anu aja gret-greti om Mas. Urut jalan sing stumpa dijabut sih. Wis. urut kabeh kok ngendi dijabut. Nah. Mari dijabut terus dileng di kelas itu. Iya. Ora. Iya, iya. iya, Ini iya. keamanan demi kancamu kancamu ngomong sik lagi sik nang dhewe dhewe dhewe Gus ngene Gus ngene lho Gus seharusnya mengganggu tanggapan anggota. Biarnya memikir aman oh pilih mandek sedih timbang sungi ameng-ameng ya allah. mungkin no nek kestrum listriknya rada aman nek kestrum lusi malah beneran ya mboten masalah lah niku langsung bimbu mon langsung mateng nih, niku Mbak Lucy eh. permintaan saking Pak Sudarno jenengan dijenggleng. Oh. Upama lho Mbak, upama antare kuntet, percil okay. karo aku sampean upama dijenggleng pilih dijenggleng sapa? Ya jenengan to. Ora katarak berarti. Eh, uh, gak jelang iki sak meter sak meter kotor. Dalang i kon jenggle. Ya wis ngerti ya. upin lah. Mbak Lucy awakmu ki ra ngatasi. Ngatasi. Fakta membuktikan bahwa Mbak Lucy lebih enak nek tak jenggleng. Coba. Saben bengi. Saben bengi. Dungan okan kancamu ya? Iya, iya, iya. Pamitan sih, ono, marjing lagi omong-omong. Beneran tetek nisin. Iya, iya. Yang memacang. Yang memacang. Ya. apa ya iso? Komburi kaya kurtasi. Tuh. Ah, bongkar. Ate obah ya,

ngono. Lho wayah Pak E, lho aja mbok aja gendong ae kuat to. Lah ora lho aku ngene lah kok no mundur lho, Bos. Ae nang mangkring. <laughs> Eh, sampean sampean. Oh teko li percaya tak i HP. Wes tak i genset malam. Nokia. Tuli lu. Bojomu rasa oleh ngebel ngene iki nyambut gawe yo. Ora ngebel iki mang. Lah aku mau golek titik temu. ngecek ngecek ngecek setrumnya gambar Terus dileh gumah. <laughs> Aku watuk tenan yu watuk. Watuk kok gak melet. Lho apa ora oleh watuk melet. Tuli mbokmu kok lho. Mbok eh. kalih mbok aja ngono ngisi-isi. Aja lek mbok. Eh, eh kon meneng lho. Patenan lho kodok buri kuwi lho. Kodok iki nak mbokmu. Lah iya wong. Oh anak-anak kodok iki percil. iya bapakku bangkak barang ini buri iya wis ngerti nih anak ini gak kuat nyono sambat iya kono iya tukani kul hu wa Allah wa at kul hu Eh, eh, eh. Wes, wes. Wah. kok teles kabeh? Wes, hop, hop. Oh. tak tok tembokmu lho kowe kok. Eh, kon mbak mbok malah celatu mes kuwi. Oh. Panak. Eh, ya cel gara laras panah, gak panah, ta? Iya. Panak. Panak. Eh, <laughs> ini jajal jajal. Nak gara laras Selendro ya, selendro Panak. Eh, panak. Eh. Nek. Panak. Lho, koyo gendeng apa to musim dene kene kok. Jare kon manut kodho. Ya berarti nek gendeng kowe yo masamu. Demu kowe kodok. Panak. Eh, eh, bener yo. Bener. <laughs> Aku kan ngang kodho. Laras sing mburi. Jane iso ngopo? Ya kodokmu kuwi. Kodok iso apa? Ya genah dek ngerti bidan tamu ni anake teko mrene teko to. Panitia patenono lho, mbana. Grebeki kuping. Pateni sak anake. Lho, lho. Pateni sak anake Betul. Terus aku terus piye kowe? Eh? Mboke dipateni anake didoni. Iya, ndak apa-apa lek sing didoni sampean ora masalah. Masih mani-mani duku tak lek neh le. <laughs> Tak goleki. Lowo kok. Gragas jenenge. Panas. Oh. gunung pamundutan ini luar biasa ini penggemar soko tuban podo muruk terima kasih tuban layar kono ternyata ini oh mereka oh, sugera apa piyai tuban sulis sak rombongan saking ngepon jati robo hmm. tuban kene kok yo sulis penggemar cakraning rat keluarga ini penggemar layar jobo mereka penggemar kulong kata Ini kok bayi mania kalian iya, penggemar gue kalau kan wonten Banyuwangi, Rawo. oke oke. Mas Dita, Mas Dita. <laughs> Adlan gak iki pun kota ya. Rombongan Mas Dita. Yo ya, roto atuh no Mas. Niki Bayi Mania ya pun rokok kata sangat. Penggemarnya Mas Percil sih. Eh. Si penting tetap rukun ya. Tetap rukun, sahabat-sahabat Percil. Oke, masuk deh. Nadia. rasa ngurusi kuwi to yuk tak semeton tenan. Lah aku karo buanter lho, mbok mesen ana. Ton, menengok ton. Lho iki lho. Bangkae muni. Wae lho lek kau. Dadi omongi iya. yo. Nduk ren iki mrene. Eh, lho lha iya. yo. Kuwi ijo bangkok ijo. Lha yo. Kuwi wayange wayange dicepot dadi ngisor kuwi lho ketake. Kowe eh, menyaksikan dirimu ndongakne awakmu. Wis. Eh, biar noman iso. 哪边？ barang ini juga sini oh ah. orang sinyal yang mesok ngegame eh menang eh, eh, tambah cewek ini loh anjar deh mantap ora masuk ora antara sulis karo nusi gue pilih di cel tombok tombokan ini sulis aku lo maksud malah keraku lah malah ini orang gegeden Eh, dia bocor ke malah pena gede. Orang bawa pena panggah ya eh, ngono gede. Apa pati ngoyo berarti? Lu kok nih celono lo kakan kain dat. Enggak, oh, aku aku esok. Di. Kapan aneh gak es? Metetet buat gelunggok tek! ngono. Oh. wedokku ukurane S ngono lho, tapi lek pokoke S opo awakmu XL double XL awakmu. Oh, Gedian lho, mangane teko. Lho nyapa ngasih mangan bareng lho. Urung mangan kok, Cak. Lho sik iki katoke S. Aku sesine, tapi carane nganggo. Carane gaib itu. Lho kok iso, Bos? Carane nganggo iki nek kat dibuka kok plastik, terus dikeplek-kepleke plok plok terus diuntir-untir untir plok plok plok lagi sike aku mlebu kuwi jane katok apa martabak sing penting ben iso jeber rombu ngono iso mudur diuncal ning nek sirahe oh siap siap sayang sini dong waduh ini cici toh cici toh kepedean lo nyapo kok jijik. Mbak Sunis lho jijik mbak saya. Ora jijik iki gila. Oh, <laughs> halus iki. Iya iya. Yang tune halus. Rata-rata Mbak, ae lho. Aja wedi karo mertek. Enggak usah wedi, ora nyakot dilat aku mung ngene. <laughs> Ya ya ya ta. Nek buah ngono ibarat buah, sulise buah apa ya? Lah lah lah, lah aku iki nun sewu lho. Iki lek cara buahne buah naga, Mas. Kok iso? Ya iki buah naga teh, mosok buah naga. Iki abang. Terus dibuka ngono mak seret nih ya. Jerone pleni-pleni ireng akeh. Ya cok cengel. Pleni-pleni iki lho. Buah naga. Lah nek lusi buah apa? Apa? Lusi buah apa? Dondong. kok iso dondong jabone ijo apik eh, eh, eh, nek bisa dibokokno bos semrawah karo karo semene gedhe kok bak dondok ngokrok gulumu mata <laughs> nesu nesu eh ana raga nesu eh dasri eh sakar bisa wong loro padha ajure kowe. Iki piye ta? Kowe ngene penak-penak aneh. Kowe milo tukang son sing kesetrum meneh piye mong. Lah kok eh rumahku <laughs> karo wong Banyuwangi. Ora ning. Lah kok iso nyek karo dolan iki lho. Iki is irunge kaya sokle ya ta. Iki lho. Irunge kaya irunge kaya iki lho Pak. Irunge kaya sokle. Oh iya. Iki. Ya, pengen ora. Ora. Nyek ngono mulu. Ya mbok dhisik lha sing aku kan bagus. telon lagi ya gur sekilan ngene lho. Nah aku kok lek misalkan lho ya iki, Upama umpama dadi karo iki terus ndak anak-anak cindil to, Pak. Lho, enak Enak sampean anak-anak cilik entuk 10 to. Engko dikekno tampah diuyak ngene. Enak karo kuwi. Aku rada penak aku ya, Mbak. Sama aku aja, oke? Okay? Uh -uh, Kamu tahu kan? Sentrong, Loh, enggak, sama aku aja, jangan sama itu. Jangan. Kenapa? Kenapa? Gini loh. Gimana? Ki zaman now gitu loh. Oke. Okay? Permintaan dari Jack Avi Multimedia Balong Ponorogo nyul lagu Sawangan. Sawangen. Bisa apa enggak? Dangdut Banyuwangi. Bisa apa enggak itu lagu kita? Lagu kota sana, kota saya, kota santet budaya. Hei, kota santet. Ngawurmu kota Kota Gandrung, kan kota Gandrung. Kota Gandrung. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Oh, nadanya berapa sih? Nada kamu aja, nada kamu, nada kamu. Nadane, nadane. Inspirasi, sendiri. Oh, Eh, lah, lah, Ya semono kuwi, ya semono kuwi. Ref, ref, ref, ref, coba dulu. Sawangen, kae, sawangen. Serop lah. Lha lah, apa? Kata-kata ini. Lha piye kata-kata ini? Serop kleru. Opo aku lho. Piye? Opo aku kurang gati. Terus opo aku kok kok lagu kuwi to. Piye to jalan percaya ya kuwi anjen saire ya Mbak Yoki. Opo aku kurang kasih? Bos ya ana. Sik ora usah kibot anu. Bas tok bas. Bas karo kendang. Bas karo kendang. Eh. Anu bos kibote beh. Mas tanganmu ngene Mas tukang kibot Mas. Wah, anu bas karo kendang tok. Bas karo Yo kibot Jawa Tengah dadi bojo loro isone. Iya iya. Bas kendang karo anu iki. Gunang. Gunang. Wis. Ayo. opo oh, aku kurang jati. berbek, berbek. Kleru, saya, saya, saya, saya, ke. Sing anu, Kendang yang menang, karo. Oh, bas to, Oh, iya, kendang kamu, kendang, kendang kamu, kendang bojo Ayo. Apa aku kurang jati? Asik, bener, bener, bener. Kenongnya tabun sih apa tok kerasa sitok kenongnya. Iki sih jarai gemerbek nih kupeng ini. Oh, jebol base bas. Iki oh, base oh, Jawa Tengah tuh bas. Jawa Tengah. Ayak lah, gue bocor loro. Oh, iki nih kenong loro ditabuk gemerbek lho jadi. Iya sitok-sitok sih tok, Apa aku kurang gati? Lagi lu mau enak, lara sih. Apa? Eh, lagi lara enak. es es es tung es tung es tung apa cinta cinta cinta dan besok kau yang tangtung tangtung dewi oh sing kelar ini cangkem cool gua apa kan arai ayo ayo jajar oh, oh, oh, oh. wah cok kleru cok kleru iya kamu dulu kolaborasi musik dan gamelan. Gamelan. Masih bareng bersama Nyu Parapa. Eh, oh, Kilo, kilo. Sakra gini mas aku. Masih bersama Sakra Sakra. Oh. Yo yo. Parapa. golek bisa nopo. Golek iya, biasa nenek ning kono gak. Apa ora enek. Sakra Neng Rat dari kota Kacane. bersama Goni. Nenek sego mesti muni. <laughs> Kayak bisa ngomong ngono kuwi. Yuk. Oh, Samangan. Sadas. Sadas. kita luar biasa kendangane kolaborasi musik karo gamelan wah yeah. jadi yeah. bayangane pancen yang penake lagu-lagu ini tetep gamelan tetep muni leres bos leres jadi ora ora terus nyisih ning campur sari ning gamelan tetep yo yeah, eman eman betul betul lu tak ya siap uh, eh, tamon ono tupe lah lah terus lakon nono bajute leres oh, yeah. leres bos Monggo lagu-lagu bajuke nggon goro-goro Siap bos ngaturaken monggo derekaken. Aja mulih sik ya. Boten. Kula menika badhe to wingi badhe dahar kula. Wah. Ya apa diwehi kowe kamu dari. Heeh. Lakon eh, pesenan yang kagungan kersa pisang geni rabi. Oh, oh, ngoten. sae niku. Pisang geni rabi Adegan paling menegangkan yang adegan terakhir. Nggih, niku sepombok musuhe. Napa sepombok kuwi? Bisa gini orang sepongbok. Ini beli, ini adegan siapa nih mas? Master Beat Ah, adegan terakhir itu pas engkau. Mungkari limbang yuto sing tak tompok ini bener kan? <laughs>